pravilnik koji bi svojom odredbom zabranjivao konzumiranje alkohola za zastupnike u Saboru ne postoji, jer se pretpostavlja da su to odgovorne i savjesne osobe, a to potvrđuje njihovo ponašanje u Saboru. Kako su sjednice javne i prenose se televizijom, svatko može vidjeti i čuti zastupnike, pa začuđuje ovo pitanje o pijanstvu u Saboru.